Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. partido. Eh, he hablado con, con, la presidenta, he hablado con, con la propiedad, con el señor Peter Lim y hemos hablado también después del partido y todos estamos de acuerdo que, que la, la, situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor eh, para el club y ese siempre ha sido mi, mi propósito. Eh, soy un, un, empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación eh, es importante que decisiones sean tomadas. 11 y 32 es la noticia. Pues la contaban durante el Valencia-Sevilla. Nuno dice de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Este és el moment, acabo de sentir el moment en el qual el entrenador del València ha relatat la seva dimissió, que encara no sabem si és una dimissió o una destitució, eh, del València Club de Futbol. S'ha acabat l'Aren 1, s'ha acabat el Nuno, vete ja, s'ha acabat Nuno i Nuno s'ha acabat i Nuno s'ha acabat la fossa perquè les seues decisions plenes d'ego, d'ànsies de poder i de eh, voluntat d'emular al seu ídol José Mourinho quan no tenia ni el currículum de Caranca han acabat espentant a este projecte d'entrenador a una mort segura. És Nuno qui s'ha ficat la soga al coll però no hi ha que perdre de vista que ho ha fet amb l'anuència de l'amo, de Peter Lim. Per això cal preguntar, i després de Nuno, què? I després de la destitució de Nuno, què va ocórrer? Se va quedar en el club? Va vindre un entrenador del mateix perfil que ell? Va vindre un entrenador amb la milifeta? Va vindre un home de, de vendes? se va restituir a l'entrenador que vinga els mateixos càrrecs que en uno o se va crear una secretaria tècnica? Hi ha moltes preguntes en el dia d'avui, però aquesta història ve fraguada el moment en el que Koulibaly marca el 1-2 en Gent. Ja vos diem que en aquest moment Nuno queda afonat i només se li acosta Quimco. En aquell moment, com ja vos contarem, ara fa una setmana en esta mateixa sintonia, la distància entre Nuno i la plantilla era de tal manera que només sentir a Dani Parejo ara mateix, després de la destrucció de Nuno, el to de veu era total i absolutament diferent. Hi ha moltes coses que contar, hi ha molts detalls, hi ha moltes anècdotes. Nuno ha caminat ella soles cap a la seva tomba. Cada decisió plena d'ego, de era una tatxa en el seu taut que ell mateix anava fent-se. Ha estat molt poc intel·ligent i ha estat molt poc entrenador, perquè conforme acumulava més poder, menys entrenava o menys se dedicava a lo que tenia que fer, a entrenar. Nuno és el mateix que l'any passat va aconseguir 77 punts i Nuno és el mateix que ha sigut capaç de destruir tot això. L'última, ui, amb la eh, alineació de Matthew Ryan en porteria quan ningú donava crèdit. Ja és història, no s'ha acabat. Ara cal saber què vol Peter Lim. Ara cal saber per a on passa este projecte. Ara cal saber cap a on camina el València. Els pròxims passos del postnunisme ens van a revelar cap a on va el València de Futbol si va continuar en el mateix projecte o va ser un projecte diferent. De moment, la notícia és que després de perdre 1-0 a Sevilla i sembla que era una decisió presa ja des de fa dies, encara que s'ha dit que eh, ha sigut en el dia d'avui, Nuno deixa d'entrenar el València Club de Futbol. Sort per a l'entrenador que vinga. La va necessitar 11 i 36. Hi ha moltes coses de les que parlar, però com sempre, cada dia passe el que passe, i avui hem passat moltes coses, sempre té un mínim per a contar-vos i per a explicar-vos de 5 fotos. Nuno se'n va. L'entrenador del València ha anunciat que no continuarà després de perdre 1-0 davant del Sevilla en un partit en el qual el València ha acabat amb 9 jugadors. Sembla que la decisió, segons el propi Nuno, estava presa abans de que arrancara el partit. Antes del partido eh, he hablado con, con la presidenta, he hablado con, con la propiedad, con el señor Peter Lim y hemos hablado también después del partido y todos estamos de acuerdo que que la, la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor eh, para el club y ese siempre ha sido mi, mi propósito. Eh, soy un, empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación eh, es importante que decisiones sean tomadas. En els pròxims dies es coneixerà el substitut. El València ha anunciat en el dia d'avui, després de la roda de premsa de l'Uno Espíritu Santo, que en els pròxims dies se va anunciar a qui se farà càrrec de l'equip. És a dir, que en un principi hi ha excepció de eh, que es puga tramitar la fitxa, a esperes d'això no hi haurà un tècnic interí. El que vinga serà part del nou projecte de Meriton. Un València Club de Futbol que espera a hores d'ara saber quin va ser precisament el projecte. Saber si serà restituït en el càrrec aquell entrenador que vinga, en els càrrecs que tenien uno, o si se pren una altra direcció i s'anuncia la creació d'una secretaria tècnica. El llevant perd 0-1 contra el Betis i pega un pas enrere. Amb la mena del Javis es va quedar l'equip de Rubi, que davant del Betis va mereixer prou més que s'ha derrota mínima 0-1 en clares oportunitats de gol. 15 de 15. València Bàsquet torna a guanyar apallissant el seu rival. 86-61. Amb 16 punts de Hamilton, l'equip de Pedro Martínez continua sent una autèntica planadora per als seus rivals. 11 i 38 fins a la 1 de la matinada. Esports 97 nit. Vos recorda la pregunta que vos fem el dia d'avui. I després de l'1, què? arroba esports 97 nit. I després de Nuno, què? És la pregunta que vos fem, vos recordem la notícia del dia que vos avançàvem durant la disputa del partit del València a Sevilla ha dimitit Nuno Espíritu Santo. El portuguès ja és història en el València Club de Futbol. 11 de la nit i 39 minuts, moltes coses de les que parlar. Arranquem Esports 97 nit, que vos va acompanyar, com sempre, fins a la una de la matinada. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio Postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Este domingo, el suplemento de motor del diario Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte es además el catálogo oficial de la Feria del Automóvil de Valencia. 48 páginas a todo color con toda la información sobre esta importante cita. Ya sabes, cada domingo en tu kiosco llévate gratis el suplemento de motor al comprar Levante, el Mercantil Valenciano o Superdeporte. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada con 37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasion.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 42. Eh, ara entrem en la notícia del dia, però lògicament jo vull, eh, per acomiadar el nostre comentarista, Pablo Oliva, eh, última bona nit de, del dia d'avui. Nada, simplemente pues que, que, creo que es la mejor noticia posible en el día de, de hoy. Uh -huh. El Valencia pierde, cae derrotado, pero si es una derrota que sirve para que uno salga del club, es una buena derrota. Pablo, gracias. A vosotros. 11 y 42. Este era el momento en el cual Nuno Espíritu Santo feía la rueda de prensa en la que confirmaba el seu adeu como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Antes del partido eh, he hablado con, con la presidenta, he hablado con, con la propiedad, con el señor Peter Lim y hemos hablado también después del partido y todos estamos de acuerdo que, que la, la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor eh, para el club y ese siempre ha sido mi, propósito. Eh, soy un, empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación eh, es importante que decisiones sean tomadas. En relación a eso, primero quiero agradecer a todos los jugadores que, mm, he tenido, agradecer cada día de su, de su trabajo, agradecer al señor Peter Lim, de quien soy amigo y seré siendo Em, eh, agradecer a la afición em, de un gran club como el Valencia Club de Fútbol y decirles desde mi, de mi puesto y con mi humildad que, que sigan eh, apoyando a la plantilla más joven de la liga, una plantilla que el año pasado logró la mejor clasificación de su historia y que sigue viva en todos los objetivos que, que tenemos. Por lo tanto, sobre esa situación, em, mañana daremos más detalles, entiendo que es pertinente, pero tampoco eh, me quiero eh, decir nada más en relación a eso. Sí creo que es importante que, mm, el valencianismo siga junto, que, crea en este proyecto, que es un proyecto de presente y futuro, y que yo estaré eternamente agradecido porque ha sido un orgullo ser entrenador de Valencia. Eh, lógicamente, la propiedad, la presidenta, mañana tenemos la oportunidad de hablar, tener una reunión para aclarar el futuro. 11 y también después del partido ha parlat eh, Javi Fogo autocrític que ells son son parte de la culpa de lo que está pasando en el Valencia No está en la situación que esperábamos, así que siempre que se dan este tipo de noticias porque el equipo eh, no está respondiendo en cuanto a resultados y bueno, respetar esa decisión del míster y, mirar hacia adelante. ¿Y cuando, de culpa tienen los futbolistas sin que se vayan de la bueno, yo creo que la parte es toda, al igual que la del míster. No considero que el míster sea una parte y los jugadores otra. Creo que, que una plantilla de fútbol la conforman tanto el cuerpo técnico como los futbolistas. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Al final él es el que hace la alineación y los planteamientos, pero nosotros somos los que estamos en el campo eh, haciendo lo que, lo que sabemos hacer. Así que, bueno, no, no hay que eludir responsabilidades. Todos tenemos parte de culpa y es una mala noticia que, un el míster presente la dimisión. ¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es tu análisis de, lo que ha Bueno, eh, hemos entrado en una dinámica bastante negativa. Desde principio de temporada se han dado resultados que nosotros no esperábamos. Eh, esperábamos comenzar la, temporada de mejor forma, que eso nos diese confianza y bueno, eh, creo que esos resultados no, han llegado, hemos perdido confianza, eh, los jugadores no están dando el 100% de rendimiento, sí de esfuerzo, pero no de rendimiento por, esa falta de confianza. Y al final, bueno, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, no conseguimos los resultados, perdemos confianza, el jugador se va haciendo más pequeño, podríamos decir, y, bueno, el rendimiento no está siendo el esperado. Muchas gracias. 11 eh? i 46. Eh, bueno, aquella declaració premonitoria de Mario Kempes este estiu de uno no puede tirar los cones y rematarlos, pues en efecte, quan tu lo tira al corner no arriba a rematarlo. Sala Folgado, bona nit. ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, s'ha produït la notícia eh, que comentàvem durant el partit. Eh, ja ha avisat la 97.7 Ràdio que Nuno anava a ser carn de canó i que anava a passar a la història del València contra el futbol. Sí, acabem d'escoltar el tècnic, encara que en el seu discurs Manolo mai diu eh, me voy, eh, no diu, no dimito, diu... presento la dimissió. La paraula dimissió Nuno no la pronuncia. Jo crec que és sintomàtic que ell no ha dit eh, dimito perquè probablement ell no dimitís. Ell ja ha pactat la seva eh, isida i ell evidentment crec que no està satisfet amb la dimissió perquè suposa, eh, coneguent-lo Manolo, una persona que no és gens humil, encara que en el seu discurs també ha dit algo de, de, con humildat, mm, coneguent-lo, Manolo, mm, seria acceptar el seu fracàs. Per tant, jo crec que ell no se'n va, no dimitís, sinó que eh, la propietat, com ell diu, eh, el dueño, és qui eh, aconsella eh, a Nuno o directament li diu Nuno que se n'ha d'anar i que això se va disfressar com una eh, dimissió. I jo la reflexió, Manolo la que feia eh, Avance, estoy convencido que efectivamente no es una dimisión, sino que es eh, Peter Lim, aquí ya desde el club Lai Hun li hauria no vindre a Valencia el día del Barça per l'ambient que podría trobarse en función de lo que Meriton en Valencia, és a dir, La detectaba Quincó, detectava en estos días, descontent, eh, cabrets de, de l'afició, eh, en xarxes socials, el clima que ja va eh, enfrontar la Injun directament l'altre dia davant la Unió Deportiva Las Palmas en l'estadi de, de Mestalla, el càntic del Nuno Betellà el dia del 3-0 davant del Llevant Unió Esportiva, tot això Manolo eh, havia contribuït a generar, a generar perdó, un caldo de cultiu que anava a provocar que el pròxim dissabte, si Nuno continuava en la banqueta en l'estadi de Mestalla, i ho hem comentat així en les últimes hores al llarg de la, de la setmana, la gent anava a aprofitar la presència de l'IM per a demanar-li el cap de, de Nuno i per a convertir el partit en un referèndum, independentment del futbol que desplegara el, el Barça, uh -huh. la gent volia aprofitar la presència de, de l'IM per a dir-li que se carregara el, el tècnic. Per tant, jo crec que ha advertit d'aquest ambient que podria trobar-se l'IM, que volia vindre a veure el Barça a Mestalla, i abans de declinar vindre per aquest ambient eh, en contra pues, eh, s'ha decidit que no uno se, se n'anara jo no crec que siga una, una dimissió no crec que no uno se n'anara no admetria la seva errada i no crec que és una persona que pugui admetre que ha fracassat en el València quan ha fracassat però crec que ell no se'n va, que ell no dimitís sinó que eh, l'IM directament li diu que, que se'n vaig i ell accepta perquè ho ha dit en el fragment perquè sí. és molt hem de llegir moltes voltes entre línies Nuno ha dit soy un empleado. I quan ha dit que és un empleat, jo crec que pues, l'empleat fa casa l'amo, al propietari, i ell deixa de ser tècnic del, del València. Però bueno, se'n va Manolo i ara mm, pues, eh, entenc que, que la gent està expectant mm, a l'hora de conèixer fonamentalment la identitat i si així se va apostar per un altre tècnic eh, novel o, -huh. Mhm. o desconegut mm, o que vinga de Portugal o que vinga directament de la mà de, de Mendes o si per contra se va obrir el ventall de possibilitats cap a tècnics més acreditats que a d'ara estan en l'atur, com Ancelotti, com Fran Rijkaard... és la gran eh, pregunta. Laudrup, o, o si fins i tot eh, Lim va ser capaç de eh, trobar un tècnic que no siga de l'escuderia de Mendes perquè al cap de la fi no han de vista una cosa són molt amics i seran socis però la fi a cap, a cap empresari li agrada perdre diners i este projecte que s'havia deixat totalment en mans de Mendes és un desastre. No va el primer equip, no va el filial, no va ni el femení. Se va a tancar el restaurant de la tenda perquè no té volum de negoci. A Lim no li interessa palmar pasta. Serà empresari, serà amic de Mendes. Però tonto no és, ho venim dient des del dijous. Ja el dijous recordeu que vos diguérem. Hi ha gent que se fa sentir dalt que estan dient que Nuno no pot continuar. Vaig més enllà. Hi ha un evident, o hi havia un evident malestar en els empleats de Meriton en València i vaig adornar dos noms i dues situacions. La presidenta, Leijun, que començà a donar-se compte de com actuava Nuno en el moment en què Nuno, durant diverses fases, de la present campanya s'ha votat directament a la presidenta. Situació que l'Aihun no li agradava gens. I aquesta situació va ser una dels que començar a fer que l'Aihun no parlara bé de Nuno davant de l'IM. I dos, Quimco. Quimco sol anar a un establiment en un carrer molt proper, no vaig a donar més pistes, a l'Avinguda del Port, i allí, sempre, la gent que estava mai li dia res. Hi havia un pacte tàcit, per dir-ho d'alguna manera, entre Quinco i la clientela del restaurant. Quinco anava, mirava el futbol, és un lloc que s'utilitza molt per anar a veure el futbol i per a menjar. És més, eh, com a agraïment a aquest ambient afable que, del qual Quimco disfrutava en aquest establiment cop va regalar a aquest establiment un marc en una samarreta de la temporada passada signada per tots els futbolistes. En els últims dies, per primera volta, Quincó ha tingut que sentir-se a els aficionats que li dirien tira a Nuno, feu fora a Nuno, Nuno vete ja. El diumenge passat, per aquestes dates, vos contàvem <clears throat> la plantilla en Nuno insondable, el abisme. Situació irreconduïble. La setmana passada, per estos, per estos minuts, vos dèiem Nuno i la seva plantilla és una situació irreconduïble. Però l'Ai Hun està fotuda de que per culpa de Nuno li estiguen mostrant mocadors. Que per això diria jo de... Pues no te queda res. No, al final no li queda, més, no li queda tant. Però la impressió que dona, en efecte, és que això no és una dimissió i que tot el món ha advertit de que este projecte Folgado anava a la deriva d'una manera eh, meteòrica. I per això, finalment, Peter Lim ha acabat per fer fora del València en uno. Sí, no sols era el clima o l'ambient de, de tensió que respirava en l'estadi de, de Mestalla, que és lo que provoca i se dubte en l'IM sobre si vindre o no el pròxim cap de setmana a veure el partit davant el Barça i volia veure el partit davant el Barça en la llotja privada de, de Mestolla. Per això Manolo s'ha comprat un club de, de futbol per a estar present en els grans eh, esdeveniments que li brinde el seu club de futbol i un partit davant el Barça, pues, evidentment, és un d'ells. L'altre també, pues, pràcticament dos, tres dies eh, després, repetir altra volta la seva llotja privada per a veure el partit decisiu clau en la Lliga de Campions, com és l'afrontament davant l'Olímpic de, de Lyon. I a partir d'ahir, Manolo, no sols i se clima o aquest ambient de tensió que ja havien generat el dubte en l'IM sobre si viatjar o no perquè li havien aconsellat, aconsellat, aconsellat perdó, que no viatjara per a no escoltar eh, pues, ese clima de, de, de tensió, crits en contra, cantis demanant-li el cap del, de l'entrenador i un ambient certament desagradable per a, per a ell, per a una persona que acaba d'invertir eh, pues una suma important de, de milions en comprar un club de, de futbol, però no sols ese clima de, detenció, sinó que a més Manolo eh, que l'IM també eh, coneixia és que l'equip no transmetia absolutament res i veia resultats i veia el, el rendiment i revisava els informes que li passava a la seva gent que està així a València en, en Meriton i s'havia donat compte de que efectivament algo eh, fallava al voltant de, de la banqueta i que futbolistes no anaven per lo que ja contàrem així fa, fa una setmana, que hi ha una fractura, que hi havia i que hi ha uh mhm. -huh. una fractura evident entre Nuno i el seu vestidor. Tot això també li arriba a l'IM i tot suma a l'hora d'aconsellar-li a Nuno que se'n vaja. Nuno no dimitís, a Nuno l'IM li diu que se'n vaja i estic convençut que en el finiquito pues, eh, Nuno Manolo va cobrar eh, tot el que el València tenia que, que adeutar-li en concepte de les quantitats per les dues temporades i mitja que li queden per, eh, per cobrar. Molt significatiu també la roda de premsa de Parejo, Manolo, quan diu, quan se li pregunta, uh mhm. -huh. quan se li pregunta a Parejo si Nuno s'ha despedido del vestidor, Parejo diu, bueno, yo no estaba allí, no me he dado cuenta, no lo sé. Nuno probablement ni escoltant a Parejo ni s'ha acomiadat ni, el els dit res als seus eh, futbolistes ni vaig a dir-los res en l'avió de, de tornada, però bueno, si es diu alguna cosa ho contarem també així en esta, en esta sintonia, però molt significatives també les paraules al respecte de, de Parejo, del estilo, pues no estaba allí, pues yo no estaba, pues no me encontraba, pues no lo sé si, uh -huh. si nos ha dicho algo. Bueno, pues eh, 11 y 56, eh, eh, y la rumorología disparada. Eh, se parla de dos noms, se está corregent el rumor que el pròxim tècnic no el va a triar Jorge Mendes. La pregunta és, i qui va triar el pròxim, el pròxim tècnic? Laihun. Diuen i apunten a Mijael Laudrup i donen una dada, que Mijael Laudrup esta setmana va renunciar el càrrec de seleccionador a Dinamarca. No sabem si hi ha eh, en avís del que podria ser la 10 de Nuno. En qualsevol cas, el València ha penjat un comunicat oficial en la seva web on diu El Valencia ha alcanzado un acuerdo con Uno Espíritu Santo hasta el entrenador del primer equipo para la rescisión de su contrato. En los próximos días se anunciará el sustituto que se hará cargo del equipo. El Valencia desea agradecer a Nuno su esfuerzo, trabajo y valencianismo y le desea la mayor de las suertes para el futuro. Eh, dit en los próximos días se anunciará Espero que ya porque evidentemente Manolo el no, le pilla, Por pilla sorpresa y yo creo que en uno digo no, es que esta mañana he telefoneado a, Lim y le, he comunicado mi decisión. No. Sí, sí. Lim, en uno ya sabía que avui se n'anava, Lim lo sabía Y Lim se ha puesto a trabajar desde desde Manolo. No cree que se ha posat a trabajar en busca de un sustituto desde este matí, jo crec que tot això estava ja eh, parlat, aparaulat, i que efectivament si demà hi ha una roda de premsa, mm. en aquesta roda de premsa el València ja va comunicar, no sols la 10 de 1, que ja, que ja ho acaba de comunicar el seu tècnic, uh mm-hmm. -huh. suposo que donaran més raons de les que acabem d'escoltar, de, encara que jo crec que també les raons estaven clares, però fonamentalment en aquesta roda de premsa s'anunciarà el nom del eh, substitut. Sí. I ara què? I ara què va fer Negredo? I ara què va fer De Pol? No, no, ara què va fer el València? Què va fer, què va fer el València amb estos futbolistes? No què van a fer ells, sinó què va fer el València amb estos futbolistes. Si continuar endavant en el plan que tenien uno, que era el de Meriton, que no era el de Nuno, que era el de Meriton, de vendre els tres, uh -huh. o de tractar de veure si són aprofitables per al nou tècnic. Bueno, pues eh, 11 i 58. Eh, com dèiem, el postnunisme va marcar els pròxims passos eh, del projecte de Peter Lim en el València de Futbol. Probablement, Peter Lim avui estiguen recordant-se d'aquell consell que li va donar Mendes de que València era una plaça complicada. Acaba d'experimentar en les seues pròpies carns. L'home en el qual dipositava tota la seva confiança per a que duguera endavant el projecte que ell pensava que havia de ser per al València Club de Futbol se n'ha anat, o millor dit ha acabat fora del València Club de Futbol hi ha coses que no se poden obviar Banca, Bankia va obviar el carrer el procés de venda i ho va pagar caríssim Peter Lim va obviar el carrer en el post eh, en la postventa i ho ha pagat clar, clar, eh, caríssim el seu projecte. Nuno Espíritu Santo està fora del València Club de Futbol. Les 11.59 <clears throat> entrem ja al eh, debat a Tertúlia Generalici. Ja Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut, des de les redaccions, des de tots els puestos possibles, anem a continuar fent este programa on la notícia està en la dimissió de Nuno Espíritu Santo. En la segona part del encontre entre València i Sevilla ja vos contàvem com estava corrent el rumor per Sevilla, un rumor que en roda de premsa ha acabat per concretar-se. antes del partido eh, he hablado con, la presidenta, he hablado con, la propiedad, con el señor Peter Lim y hemos hablado también después del partido y todos estamos de acuerdo que, la, situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor eh, para el club y ese siempre ha sido mi, propósito. Eh, soy un, un, empleado del club que a alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación eh, es importante que decisiones sean tomadas. En relación a eso, eh, primero quiero agradecer a todos los jugadores que, mm, he tenido, eh, agradecer cada día de su, de su trabajo, agradecer al señor Peter Lim, de quien soy amigo y seré siendo, agradecer a la afición de un gran club como el Valencia Club de Fútbol y decirles desde mi, de mi puesto, con mi humildad, que, sigan eh, apoyando a la plantilla más joven de la liga, una plantilla que el año pasado logró la mejor clasificación de su historia y que sigue viva en todos los objetivos que, tenemos. Por lo tanto, sobre esa situación, eh, mañana eh, daremos más detalles. Entiendo que es pertinente, pero tampoco me quiero decir nada más en relación a eso sí creo que es importante que, que el Valencianismo siga junto, que, que crea en este proyecto, que es un proyecto de presente y de futuro, y que yo estaré eternamente agradecido porque ha sido un orgullo ser entrenador de Valencia. Eh, lógicamente, eh, la propiedad, la presidenta, mañana tenemos la oportunidad de hablar, tener una reunión para aclarar el futuro. Pues. Eh, S'ha acabat l'etapa de Nuno Espíritu Santo en el València Club de Futbol. Durant la segona part del partit entre el Sevilla i el València, que el València acaba perdent per un gol a zero davant del conjunt hispalenc, ja vos anunciaven de que la rumorologia corria en Sevilla fins que ha acabat per eh, concretar-se. De la primera mitja hora, bueno, de la primera mitja hora, eh, des de les 8 de la vesprada està per així Salva Folgado amb nosaltres, mm. eh, al qual afegim, des de la reacció de Superdeporte, demà, lògicament, edició especial en un fum de pàgines, el combi Vicent Linares. Hola, Linares. Hola, se podeu imaginar com estem per així, no? Bo, pues imagina que tiran fum, que és lo típic, eh, perquè quan ens ha arribat la notícia perquè nosaltres la donarem en el minut aproximadament 30, 20 i pico, 30 de la segona part, ens ha costat creure-la. El que passa és que de la manera que ens arribava eh, era temerari no dir que estava aquesta rumorologia en el carrer, però que a partir d'ara eh, s'obre un ventall molt ample. Crec que el programa d'avui va caminar entre les raons de per què s'ha arribat fins així i també les raons o en este cas, què va produir-se a partir de la 10 de 1. Crec que va, el programa eh, eh, va tindre eh, dos punts molt concrets. Vos recorde la pregunta que se fent en el dia d'avui. I després del 1, què? És la pregunta que se fent en eh, el arroba esports 97 Saludem al nostre tècnic de guàrdia, a César Ferrando. Hola, César, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. A tu no t'ha cridat el València, no? <laughs> no, jo, jo, jo, te, jo tinc que preguntar. Escolta, eres un tècnic i estàs lliure. <laughs> no, no, no. no. Va, tranquil. Estàs tranquil, no? Bueno, companys, eh, entrem en les causes, en el per què. Eh, lògicament, el desgast ja era prou. Ja la setmana passada, César, te recordes que ja contarem que la distància entre Nuno i la plantilla era insondable. Ja contarem que la presidenta estava fotuda per els mocadors i ho hem afegit alguna dada més. Eh, ja vos contarem també que la tornada de Rússia ningú pràcticament se va acostar a en un Espíritu Santo eh, després d'aquest segon gol del Gent en França i ja hem contat que, entre altres coses, eh, la presidenta estava eh, farta de que Nuno en diverses ocasions durant la present campanya s'haguera votat la figura de la presidenta per a fer i desfer a, eh, eh, al seu antojo. I també el cas que eh, algun empleat més de Meriton ja començava a sentir la pressió en el carrer de la gent que li demanava que tiraren Nuno Espíritu Santo, que ja és passat, que ja és història en el València Club de Futbol, que en un principi s'anava a esperar a que eh, el... Eh, eh, Lió vinguera a la Champions per a prendre una decisió, però que finalment eh, les coses s'han precipitat després que algú li diguera a Peter Lim que no era, eh, que era contraproduent, per millor dir, que eh, no vinguera a València mentre no estiguera a la banqueta per al partit contra el Futbol Club Barcelona. Totes aquestes coses i més detalls que segur anirem coneguent a mesura que que avancen les hores han sigut decisius per a arribar a aquest moment en principi eh, s'ha pintat com una semidimissió encoberta, eh, però cada volta tinc més clar, o tenim més clar ara l'entrenament del el debat, companys, que eh, han fet fora un Espíritu Santo i que ara hi ha que mirar la manera en la que ho comunica demà el València, però la realitat és que les decisions errònies de Nuno, més empenyat en controlar tot l'entorn, que jo crec que en entrenar en la present campanya, perquè en la passada campanya se dedica a entrenar i malgrat totes les crítiques, per a mi no va fer una mala campanya, si més o tot el contrari. La veritat és que tot això ha donat amb els ossos de Nuno fora ja del València Club del Futbol. Les causes, companys? Bueno, al final, eh, si em permeteu que, que m'emprenga, al final n'hi ha un desgast eh, evident en, en, en, en, el, en, el, en el caure dels esdeveniments en la temporada que no podia tindre bon final. Jo al final faig una reflexió a la fi faig una reflexió. Després de tot el que ha passat el València, de la situació en la que apleguem a la Champions, en Champions League, de la situació en la que està a dia d'avui, si no tocar fons, pues, pues pràcticament tocant fons en Lliga, pense inclús que la decisió, val, eh, percentualment, eh, sempre tens el dubte de, de quina part a, ha partit del tècnic, quina part a partir de, de Meriton i després sent Mascara, però tinc la percepció de que la decisió inclús ha plegat tard. No sé si coincidiu amb mi. Sí, home, ja, ja fa temps que, lògicament, eh, eh cada minut que no estiguera al front del València ja, era contraproduent pel València des, des, de futbol. De, des de tot el que en comptant, vull dir, eh, les dos, eh, les, fins i tot les, les últimes accions de Nuno, lo de Rafa Mir... Ah, no t'he no trellat. Eh, eh, perdó, és, és, és... perdó per, perdona, eh, Lini, que no vull que se me passi un detall. Rafa Mir hauria bé o faria bé de saber que és un recent aplegat a la primera plantilla i que ve del juvenil i que hi ha coses que un en un vestidor les guanya amb el temps i amb els mèrits crec que m'he expressat clarament continua Linares res, al, al final eh, al final n'hi ha una sèrie de decisions també ahir eh, avui, avui el ben cert és que el porter té una actuació correcta però tampoc, eh, eh en que puga tenir una justificació tècnica o tàctica en els balons que puga penjar el Sevilla, en, eh, perquè, perquè perquè este porter eh, té més experiència i domina més el aèri aeri millor que Jaume, però n'hi han decisions al final que donaven a entendre que Nuno havia perdut el nord totalment, val? I, i així és com, com, com al final jo sincerament, eh, és una opinió totalment personal eh, i subjectiva, pensé que li ha passat al València lo millor que li podia passar val? perquè sense aplegar a una catarsis total, perquè no hem aplegat a una catarsis total, és a dir, encara no ha vingut el Barça i t'ha passat per damunt, encara no... Així, ha hagut mo, eh, eh, eh mucauras en Mestalla, ha hagut tensió, estàs eh, eh, eh, pues, pues en la situació en la que estàs en Champions, però sense apegar una catarsis total, pues, eh, el problema en uno, eh, siga per lo que siga, avui s'ha resolt, hasta avui ha plegat. Ara el prioritari és encertar, òbviament. I això és, la, això és, la, així és com m'emprendria jo. Que parles, César, que m'agradaria sí. escoltar-lo jo després. Eh, per cert, se, se afegeix a la llista de futuribles un vell conegut, que més precisament va ser qui per a que entraran uno, Juan Antonio Pizzi. César. Jo vaig a fer vegades al diable, eh? Ah, me pareix fantàstic. Jo no, no, no estic ni a favor ni en contra, sóc entrenador i que té el lliure de, de eh, opinar d'un un meu, ¿no? Uh -huh. Entonces, me puedo explicar quan hi ha jugadors de, que estan dins el camp estos dos últims partits a nivell que han donat, això també és culpa de l'entrenador perquè quan, quan guanyen totes les accions quan correguen menys quilòmetres que els de més això també és culpa de l'entrenador vull dir tot ho té la culpa en uno tot té la culpa en uno ...yo creo que la m'ha como un sac de boxeo, le pegando todas todas las posibles. posibles... ...y así es el dimoni uno... No tiene la culpa, con tots. ...pero la T total... la total... ...¿qué qui va donar el poder a ella? el, amo, el, el amo. Ah, ...exacto... ...es el amo responsable. ...eso me jo yo desde fa... Vamos. ...es que yo también pensé que lo mío... ...es que lo millor, jefe... fins i tot a l'amo un sac, eh, que parar los colps. Sí, sí, pero lo mío... ...a no estar el jefe sí, ...también puede ser un problema. ¿vale? Uh mhm. -huh. Perquè el jefe de cuenta compte que está en la fàbrica. No, no, no deleguem, es pot delegar, però que, té que veure la cara també, tenen que veure que estàs enfadat, eh? Tenen que veure que tu estàs enfadat, te queda molt projecte, me costa molt dir, estic enfadat, eh? Sí, mhm. sí. I, entonces sí, no està Mendes, no està aquell, i li, piquem, li pega sempre en uno. Mos pot agradar València o no mos pot agradar, podem jugar millor o millor, però hi ha, hi ha també altres culpables, eh? Absolutament d'acord. No li direm tota la culpa a l'entrenador a veure si pensen que ara vindrà uno amb la vareta màgica, això de molicirà, si mos con conill. No, no, no serà així, eh? No, César, ah, però eh? tu, has, tu, tu abans, eh, a veure, tu has tocat per les dues bandes. Tu has sigut jugador de, de, de València, has sigut jugador de futbol professional i després has sigut tècnic. Els tòpics que diguem sempre de que, de que la corda se trenca sempre per la part més fluixa so, o sea, sí. són realitat i després jo ara te faig... Jo entenc, eh, eh, eh, el, el, jo entenc el, eh, el teu, eh, la teua sinergia, per dir-ho d'alguna manera, en un col·lega de professió. Però tu sincerament penses que les últimes decisions que estava prenent Nuno, en Nuno eren les que més independentment de que feren més quilòmetres o menys quilòmetres de futbolistes, que n'hi hauria, qui n'hi hauria, xe, per parlar clar, qui n'hi hauria que, que, que aniria a fer-li el llit, perquè n'hi haurien que anirien a fer-li el llit, però indistintament Vicent, la plantilla ja no creia en ell. És més, no creien, ja vaig a dir més, no creien en ell, han parlat malament en les últimes dates de l'entrenador, fins i tot futbolistes que avui han sigut titulars i que vingueren este estiu de la mà de Mendes i de l'Unió València. Perquè so, tots són igual. Ole? Tots els jocs de futbol són igual. Quan el vent va a favor, són, l'entrenador és un fenomen el tots. Quan també van en contra, està per el primer, i Maricón Pepedó, l'últim. Sí, sí, sí, no, sí, estem a part clar. D'acord? Molt, molt gràfic, molt gràfic, o sea, molt gràfic. No, vull insultar a, a ninguna persona, no, és una expressió més, eh? No, no, me pareix perfecta i a més l'han i sin la gent, eh, César, tranquil. Entonces, eh, jo sempre fan el mate. Jo soy jugador i, i, i, i després soc entrenador. Entonces, quan mal les coses bé, entrenador és un fenomen, tots són un fenomen, però quan les coses mal, eh, no. Jo m'ho conto un cas. Quan fan un gol, tu entres a la dutxa i anem a dutxant-se, la culpa és del tercer. Quan entra el tercer, la culpa és del porter. Quan entra el porter, la culpa és l'entrenador. Els jugadors no es diuen mai que tu eres el culpable. Sempre té la culpa un altre que no està. Sempre és l'entrenador. Sí. Perquè jo no dic que en uno no sigui culpable perquè és el que maneja, està manejant el vestuari. Quan tens tants jugadors en contra, algo passarà. Vale. Però l'any passat, que era? Este entrenador no estava l'any passat. I l'any passat, l'any passat per, acabar bé i enguany li s'ha oblidat este, este, este, este home totes les coses. Home, Manolo... Este, Manolo... Este, este, Manolo ha donat una dada en la que, en, a, a principi del programa en la que parlava de que Nuno es dedica en guany passat probablement a entrenar, val? i en guany, pues, probablement, has optat per, per, intentar, per intentar aconseguir altres coses al marge d'entrenar. I lo ben cert és que, che, César, per l'amor de Déu, tu t'estàs jugant la vida, tu t'estàs jugant la vida en Champions i traus un xiquet que no ha tocat ni el Mestalla i el Puig és del ah, juvenil? No, però, escolta, però tu cone, coneixeu algun, algun entrenador o coneixeu algun periodista que faci un programa i que vulgui fer-lo mal? digueu no, un periodista, un programa no. que lo mal. Un entrenador que vulgui traure un xiquet del juvenil pensant que va perdre, ho entenem, no, així, no? Però, però, però, però tu saps perfectament la conjuntura i jo, com, com, com, o com no tinc res que m'enyugue, puc dir-ho, en el cas concret de Rafa Mir, i, i, i crec que no estic fent lo correcte centrat el debat en, en este cas este futbolista, però el cas concret del debat de, del debut de Rafa Mir ve directament associat a la representació del futbolista perquè és el xiquet de Paterna que ha agarrat Mendes. Com les suspicàcies existeixen, Sí. César, no n'hi ha ningú que se tire pedres a la següent taula, perquè no n'hi ha ningú que se tire pedres a la següent taula. Però és que a lo millor aquesta decisió és roïm pel València a curt termini, perquè jo pense que treure una criatura a dos graus baixero a debutar en el València quan té ara set anys és enmarronar-lo, val? així no, és com ho pense, però a lo millor per ell, pel seu benefici eh, eh, personal, era el que més li interessava. Clar, estic parlant de conxetures, perquè per això jo, jo no puc saber-ho, 200%, val? però clar, al final dius, eh, eh, eh, al final totes aquestes coses te donen que pensar. Jo no ho sé, crec que no estigui en cap barbaritat. Oh, oh. Jo, jo, jo també penso que tens part de, part de raó. Jo que, no, dir, no dic que no, no, no s'hagi equivocat, que en aquest món no ens equivoquem tots. Si entres per decisió i quan decidixes cobres més, cobres més però també eh, decidixes, i el que decidis, cobra. Entonces, s'haurà equivocat, però no té tota la culpa ell, eh? No té tota la culpa ell. Ell té la part de culpa. Eh, el, els jefes potser per donar-li un poder que no havia de tindre. Sí. Ell té poder agarrar més, més poder que li tocava i després n'hi ha que pagar altra gent, eh? Per cert... N'hi ha que, que posar-lo pot a tots, eh? I oye, senyorets, portem un escut així que ha que defendre-lo, eh? <laughs> Així no es pot dir que, que, que jo la València, eh? Sí, hem passat, eh, podem recordar moltíssims jocs que he passat per ahí, eh? ¿De I l'entitat passarà entidad pasará l'entitat seguirà. Entonces, este nivel podem donar-lo, ¿eh? eh... ¿Vale? el, són les 12 i 16, fem una pausa obligatòria per a la Publi, Eh, me conten que misteriosamente el comunicado que vos habéis ha desaparecido de la web del Valencia Sí? El comunicado que ella, destitución de un Espíritu Santo, el Valencia alcanzando un acuerdo con un Espíritu Santo hasta ahora entrenador del primer equipo para la rescisión de su contrato, en los próximos días anunciará su sustituto, que será cargado del equipo, el Valencia desea agradecer al un Espíritu Santo su esfuerzo, trabajo y valencianismo y desea la mayor de las suertes para el futuro. Estaba, y se comunicat, Y se comunicat, pero el momento ha desaparecido de la web. Ahora, con, se, ahora se acabem el programa. ¿Con la foto de Negredo? Quirdanta y Iker Jiménez. 12 i 7, si fem una pausa per a la publi, pues està la nit, que se me va fer curta. Vinga, anem. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Pello más lejos. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Pro Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 19. Va ser impossible, ja vos ho dic, llegir tots els missatges de Twitter, arroba esports 97 NIT, i després de, tuit, de, de Twitter, de Nuno, què? És la pregunta que vos fem. Eh, com deia, gràcies per estar ahí. Ja estem molt a prop dels 6.000 eh, followers en apenes any i mig de vida en este programa i vos tenim que donar les gràcies del suport i de la eh, interacció amb nosaltres. Demà el, demà el WhatsApp, eh? Demà el, el WhatsApp que pot tirar fum en el dia de l'oient, en el 627 980336 però ja vos farem demanar pregunta. Calma i tranquil·litat. 12 i 20, eh, el que eh, vos dèiem de moment, el Twitter, no ho tirem, tot serà impossible, però alguns sí que ho posarem a llegir, eh, mentre continuen sonant els noms i els noms i els noms i les situacions curioses, Folgado, digues. Sí, però a mi m'agradaria donar-li la raó a César Ferrando en el seu raonament inicial de programa, de la tertúlia, respecte a que, evidentment, evidentment no és el màxim responsable de tot el que ocorre eh, Nuno, crec que el màxim responsable de tot, el, de tot el que corre és Peter Lim i ho vinc defensant així des de que va arrencar la, la temporada, però evidentment és que no poden anar-se'n de, de rositas, com es diu en castellà, són els futbolistes, Manolo. I la setmana passada recordaràs que eh, van contar quina diferència hi ha entre fer-li el llit a un entrenador i dir que, bueno, que estan desconnectats perquè no creuen en ell. Jo vaig dir que era el mateix. ¿sabes? Que una cosa era con, con se estudia eh, eh, en lengua española el tabú y, el eufemismo, ¿no? Pues es lo matéis. Puede ir Ferli, el un entrenador es lo matéis que dir eh, no lo entendemos, estamos desconcertados, no creemos en él. Lo matéis es ya ven determinados futbolistas, la totalidad de futbolistas dice vestidor que no creían en uno y que a partir de ahí Manolo, hiciera el terreno de choque, pues en determinades actituds demostraven que no estaven amb l'entrenador i a partir d'ahir pues, han provocat no sé en quin percentatge però han provocat eh, la dimissió de, de Nuno com a tècnic del, del València que se ho ha guanyat amb el tècnic amb les seues eh, decisions molt polèmiques molt controvertides estic d'acord en, la, en el raonament que ha fet Linares respecte a Amir que de fet és un futbolista que és eh, davanter centre, que esta temporada el juvenil arrancava des de la dreta i que en uno de repent decidís posar-lo per primera vegada en la carrera del nano en banda esquerra, sí, Nuno ha, ha tingut decisions molt eh, polèmiques. La última, la de Wii, la d'apartar a Jaume Domènech de la porteria i posar a Matiu Ryan. Per què? Pues solament ho sap ell però decisions com aquestes, evidentment, no han contribuït a generar, eh, a generar un bon ambient dins del vestidor i el grup hi ha una sèrie determinada de, de, de circumstàncies i de decisions que ell ha pres que no li han perdonat. Entre altres, el que va fer amb Negredo. Uh mhm. -huh. Però bueno, que futbolistes... que des... me conten, perdona, que no ha sigut l'últim empujada a l'autobús. Normal, però futbolistes que davant del Baracaldo van a donar una altra imatge i de repent van a saber jugar al futbol i davant del Barça de repent van a millorar en conceptes que no han aparegut fins ara pues no poden anar sent de rosetes, Manolo. Determinats futbolistes, no sé quin percentatge del vestidor, però han contribuït a carregar-se amb l'entrenador, com passa en el futbol des de tota la vida. Corre, Pues, eh, correcto. eh, una cosa, Lini, perdona, eh, i, te dice, i te dice eh, parlar. Eh, a més de tot això, eh, eh, ja que vore i ho hem comentat, Salva estava fora en el moment en el que ha parlat Dani Parejo, mm. només el to de veu de Dani Parejo, del postpartit, al moment en el que ja ha eixit a parlar Nuno Situït, el to de veu de Parejo ja era un altre. Més con, estava més content. Eh, vale, vull dir... Eh, era pues una... el, el dia en el que Nuno li va arreglar el saquet donant-li la fotracà de milions que no li volia donar ni Salvo ni Rufete, no s'ha recordat ja d'això Parejo. Eh, i, altra, I altra cosa a la que diguem d'això. Eh, me parles del saquet de Parejo. Qui ho tenia pràcticament fet per a la seva renovació i pensava que anava a renovar el València, eh, hi haurà que esperar, però no hi ha massa temps de... No hi ha massa, eh, queden 30 dies. És Fegulí. Fegulí tenia pràcticament tancada la seva renovació amb Nuno Espíritu Santo. Fegulí ja havia comunicat al seu entorn més pròxim que ell pensava que es quedava en el València perquè el València anava a donar-li més o menys el que ell esperava treure de València que no anava a ser una renovació barata però amb l'eixida de Nudo lògicament i la renovació queda en l'aire tercera vegada que Ferulí renova en sis temporades o sea, rècord històric en futbolistes del València tercera bueno, vegada que renova a veure, anem per parts i mm. això era quan, per, per, per, per la informació que acaba de donar Manolo quan, te, quan estava en Nuno val? Ara jo vull veure, o sea, jo vull veure, jo vull veure a Fegulí renovat, val? Vull veure-lo perquè jo me pense que aquest jugador no renova. Ah, escolta, vull... la, la, informació, la informació i te dic, no és una locuració, és informació. Eh, Fegulí, als seus més íntims, els havia dit eh, que ell pensava que eh, la predisposició de Nuno i del València era per a donar-lo el que, lo que ells demanaven per a renovar i que ell pensava que anava a continuar en València. Val. I paral·lelament a això, eh, eh, eixint al, a, a col·lació de, de, de la reflexió que ha, fet, que ha fet Salva fa uns minuts. Salva, òbviament jo no vaig ser tan gràfic perquè no, perquè no estic capacitat per ser tan gràfic ni tan, ni tan expressiu com ha sigut César, val? però jo ho definiria com a que els futbolistes, els futbolistes són per damunt de tot egoistes. Val? Clar, clar, són tota per damunt de tot egoistes, però com tu bé has dit, això és molt antic. E, e, este, este mecanisme és mm. aixina any rere d'any. I dit això, val, tu saps que tens a 22 egoistes ahí que, te, que li peguen la punyada que faça falta per anar avant. Val? Mm. I la teua obligació és gestionar-ho perquè eh, anava, a fer, anava a fer ús d'una expressió prou vulgar i no vull fer-ho. Eh, però és gestionar-ho per optimitzar els teus recursos i que, i que, i que el galliner Mm. eh, no sé t'escarote, eh, no sé si, si, si sí, ho he dit sí, en, en prou sí, claretat. Sí, sí, sí. És que això és la teua responsabilitat també. Val? Clar que ells són egoistes, home, per l'amor de Déu, faltaria més, i ho sabem tots, i César ho ha dit ben clar, eh, en una expressió molt, molt, molt, molt jo, que jo penso que és molt encertada, val? Perquè, perquè en essència és... Eh, però per l'amor de Déu, la teva obligació és saber gestionar-ho i veure per on, venen, per, per, per on ve el bou, però de llarg, res més ingíriat és que veure per, per on ve. I ell ho ha fet tot del revés. No, no, que correcte, no és l'únic sí, culpable, sí, sí, sí. per supost. No, no, s'ha equivocat. Tu... Està clar, Lili, sí, està però, clar. Escolteu-me. Mm, eh, Digues. Resulta que tenim un equip superjove, no? Sí. Jo el projecte, que era, era eh, portar jugadors joves per fer-lo, no? Vale? Eh. És, Eh, vull dir, i, Fins i tot l'entrenador era, era, era també Nobel. Sí, però el que vostè em diu és... Està, eh, està clar que, que, que el galliner, eh, quan, quan s'escarota, a calmar-lo. Però és que a voltes no és l'entrenador el que el calma. Baixa una persona eh, i diu, eh, senyores, sí. este segueix així. Aquí li talla el coll primer. I li talla el coll al qui siga ¿De acuerdo? Si no, Cuando le es el arte de la guerra, que, que, no saben ballar y el general le trae al capa a una y la valería no saben bañar le trae el capa a la primera y después vaya entonces perfecto ¿vale? entonces en uno, lo mejor, estoy seguro que si hubiera estado Salvo, yo no lo no tengo el gusto de, corregirlo, pero yo estoy seguro que Salvo veranata dado a ir algo, lo mejor a dicho, piense, o si no Salvo, una dado a decir, señores, este es de moratros, eh? Y este queda, primer vos posa en fila un i anem anant-se'n, eh? No tinc problemes. Perquè el president, eh, Peter, té diners per això i per més. D'acord? Entonces, però si està este home com ha estat a soles i després eh, la presidenta que està quan li s'empata el mocador resulta que, que ja no li agrada no, és que no t'agrada tu ni a ningú ni a mi tampoc m'agrada que me xillen però és que n'hi ha que aguantar el temporal d'acord? Jo crec que, que a lo millor este, este, en uno li ha faltat un poquet d'apoyo. N'he tingut molt, però a distància. Però necessitava uno que havia un cop a la, a la taula i diria, senyora, què passa? Qui la primera? A qui li toca primer? Quin tu estàs parlant d'algú que haguera baixat el vestidor del València i que haguera agarrat de les orelles a futbolista i els haguera dit, ja, tenga, home, ah, esto home és el que mana. Claro. Sí, senyor, a més d'un. Però en el pecat Peter Lim du la penitència, perquè ell se carrega Eh, la estructura de la Secretaria de Tècnica que és ese home que hauria de baixar al vestido i dir, senyors, això és el que mana. Exacte. Claro. Però, però, en el pecat, Nuno i Lim, Lim i Nuno, duen la penitència. Claro. Pues sí, sí, sí, però, però n'hi ha una diferència. Un és l'amo i l'altre és un empleat. Ja, ja, si, si no dic que no, però en el pecat duen la penitència. Clar, no, però ho hem comentat moltes voltes, vull dir, aquest enllaç no existia i a partir d'ahir ningú anava al vestidor, eh, vull dir, ningú director esportiu, perquè no hi hava, anava al vestidor de lo senyor, però vos doneu compte de que qui mana si és este senyor que és amic d'aquell i que no se'n va anar per molt que vosaltres no vulgueu jugar? No ha existit aquesta figura i a partir d'ahir, bueno, pues l'ambient s'ha fet tan irrespirable i, i tan contaminat que, que ha provocat que al final se'n vaig a, se'n vagin uno. I sembla que, estin, que estiguen convertint a hores d'ara en uno en una víctima. No, no, no, no, és, no, no però no, bueno, no, no, no. és que futbolistes, com dius César, i té molta raó en el seu raonament, no se'n poden anar eh, de rositas, evidentment. I jo després d'escoltar-li a César eh, parlar de l'arte de la guerra, pot, francament, me quedo sense paraules, César. César, has estat, has estat cumbre. Dos, dos detalls més. Dos detalls més. I ja vos contarem, eh, en esta mateixa sintonia fa eh, una setmana, que l'Aijun estava eh, molesta per els mogadors cap a la seva persona. <clears throat> Quan arriba aquesta situació, situació que ja vos he encontrat de la primera mitja hora, però que crec que és moment de recordar-la, mm, mm, mm. quan arriba aquesta situació, Lai ja té moltes reticències sobre Nuno Espíritu Santo, perquè ha vist més d'una volta i de dos com Nuno se votava el poder de la presidenta per a fer i desfer. I això Lai no tragava. Part 1. Part 2. En esta història, a la fi, Mendes també, perdó, eh, eh, Lim també haurà de prendre que a voltes pensar que un camí o que un projecte només té un camí és una gran errada, perquè la pinta que té és que ja que refer pràcticament tot el que s'ha desfet en els últims mesos. I això, la millor potser va ser eh, la pròxima gran pregunta eh, que anem a abordar en l'Esports del 97 nit. 12 i mitja. Hem entrat una miqueta en les causes. Eh, I com dèiem, també eh, Kimco, que fins ara eh, no tenia cap problema, també per el carrer hi ha algú en un establiment eh, hostaler que eh, freqüenta prou Ko, ja la gent estava començant a eh, dir que havíem de fer fora en una. Vull dir, la gent de Meriton que estava en València ya començava a notar la pressió en el carrer. Bankia no va contemplar el carrer com una part, perquè, la va considerar, perquè ho va considerar un aspecte folclòric, com una part de la venda del València. I va errar. Quan Nuno va arribar a la València, jo vaig escriure Nuno ha comprat un actiu que desposseït del recolzament del carrer no té cap sentit. Lim va obviar el carrer també en aquest estiu i s'ha enganyat tant com s'enganya Bankia 12 i 32, fem una pausa i intentem llegir alguns missatges en Twitter que estan arribant pff, bestials, però tenim que llegir-los. Vinga, 12 i 32 i intentem donar i si de la vostra opinió. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. Marque siempre su tiempo con la colección de relojes de Levante, el mercantil valenciano. Seis exclusivos relojes de alta precisión, tres modelos World Time International para hombre y tres modelos Brenat con elementos Swarovski para mujer. Primera entrega el domingo 6 de diciembre, el reloj y mola de caballero por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. Bueno, la pregunta, després de Nuno, què? El hombre elige al mercat la dona poques possibilitats, però el loco Bielsa podria donar-li la volta, ni l'Audri ni històries, un home de futbol. Enrique Andreu Crespo sobre Fegulí, tampoco es si se quiere ir, ale, buen viaje. José Castellón, mejoría, más bajo no podíamos caer. Ángel, yo creo que Fegulí no renovaba per Nuno. Jo no dic que Fegulí anava a renovar per Nuno. Jo dic que Nuno, amb qui havia avançat molt la seva renovació, era amb Nuno. Són dues coses diferents. Juan José eh, Minyana Tor. La casa es comença per el ciment. En aquest cas, la primer fitxar un bon secretari tècnic o un director esportiu i que ell decidisca. Car, això és l'altra pregunta que... O la gran pregunta que anem a, a, a eh, parlar després de que acabi el Twitter. Qui va triar el substitut en uno? Tor. Tony Ferri Merino. Está claro, Manolo. Que Sosó tenía cerrado su renovación. Ah, bueno, sí, lo que he contado. Eh, eh Javi González, ahora toca hacer les coses B. falta un entrenador en experiencia. un bon director esportiu, Ancelotti i Leonardo Unsomni. Sergio Iniesta, Sevilla tiene un color especial, Nuno fora al fin. Javi Aguilar, no nos olvidemos que és un fracàs al mateix temps que un alivi la destitució de l'entrenador. Está ben Javi Aguilar. És un fracàs i una alivi la destitució de l'entrenador. M'agrada aquest tuit. Tomás Puchal, bon vent i barca nova, estructura deportiva, por favor. Oscar Navarro, no lo sé, peor no se puede hacer, pero ve al equipo hundido, un par de refuerzos y reforzar al equipo. Albache, depende de si se tiene un entrenador de Méndez o no, se verá por dónde poder el tema deportivo, fichajes, etcétera. Manuel Gila, no sé si sí, no sé sin uno, lo que está claro es que estoy, no sé si sí, no sé sin uno, fuera de lugar, que es una eh, calzoquenía. Vicente Peiró, podcast Peraío, box, no, la tenés en el www eh, eh, punt, la 967.com, que és el nostre, la nostra web. Ahí també tens el, podcast del programa. Víctor Codoñer, a mí lo que más me preocupa es la cuenta de Nuno en Twitter, con lo que se lo ha currado. <laughs> abans en anat, abans en anat que ha ficat un tuit, eh, Folgado? Ja ho hem dit abans, Manolo, sí, sí. probablement quan, quan arribe com a nou Hola, a altre equip, pues a partir d'ahir anunciarà, inaugurarà millor eh, el seu compte de Twitter. Eh, diu Elias, dubte, molts dubtes en el plan esportiu, moltíssims. Àngel diu, després de Nuno queda un equip esportivament socarrat, però si se fan bé les coses hi ha esperança de nou. Miguel diu, futbol il·lusió amb un València. José diu, si es confirma que el València trenca también Mendes estaría Bielsa o Laudru, que tienen carácter treballen y no es riu ningú. 76, fichar un entrenador fuera órbita Mendes, crear una secretaría técnica con gente de la casa y recuperar a Negredo y De Paul. estaba de recuperar a Negredo y De Paul, Pero taméis tienen que volver a recuperarse Alberto, yo ficharía a Roberto eh, Mendes, Méndez ya, Ferran Pellegrini. Encuestas VCF diu eh, que Esperanza después de Nuno. Manuel Gila diu Nuno era la persona ideal para el puesto, pero sábado y Rufete sobraban. Juntos quizás, Nuno solo no. Álvaro King, no tenéis la piedra escondáis la mano, por favor. ¿Qué ha pasado con Rafa Mir? Amunt, nueva etapa. Rafa Diu, ahora empezamos a remontar. Esto está claro que no querían Nuno. Vuelve la bomba, Álvaro Negredo en enero. Vicent, con vos pusen desde Alcoy, también para la web. Roberto Camer, ahora que envía a Méndez a pasturar. Borja Roda, ojalá Paco Gémez. Raúl Selección. Bueno, Paco Gémez creo que le han tocado la cara en tocadeta, ¿no? 0-3, que Pero es que tú te grabas Caparrós, no? Yo, si tienen que triar un técnico sería vez de Caparrós que de, que de Paco Gémez. pero es que no mamá pero es que a mí me Caparrós, más es que a mí que a ¿Por qué que el alter, ¿pero qué te que que me va el fútbol de tacó y de Rabona? Pero porque empatita así a, Caparros, en el llevant, bueno, en una plantilla en, un determinado nivel. La segua mentira sobre que contan futbolistas de la cantera, el S.U.S., eh, eh en la universidad, Juan el los jugadores... y un resumillo en una palabra. postureo. Total. No iban porque no creían en el míster, tienen culpa, pero se había cargado la plantilla física psicológicamente. Eh, a ver si se rompa la negociación y empezamos a dar saltos de calidad. Eh, Carmen Llagues Dios, por favor, que traigan un entrenador consagrado y de renombre, no más masters ni pràctiques. Juan Mayeste estan sonant els entrenadors molt alts i em dona que l'aguantar i la desil·lusió amb el que finalment vindrà va ser molt gran. Javier diu, Baraja, entrenador i Rufete, director tècnic, molaria. Rufete i Baraja no se duien bé. Baraja està entrenant. I, de fet, Baraja comença a plantejar-se l'eixida de la València perquè no té una bona Però relació. Està, Rufete, està, en el... Avui en dia està entrenant. Escolta, si li quita la València, mm, mm, probablement en condicions seria capaç de dir que no a, a l'Eix. però bueno, és, és, eh, ¿Pot entrenar? És futbol ficció, sí. Sí. 12 i 30... Excepte que al me diga lo contrario, yo creo que sí. Yo creo que sí. 12 i 38, senyors. Qui va a triar el substitut en uno? Mano, Tic-tac. El, el mateix, el mateix, el mateix que ha, que ha triat el, el substitut de... Eh, que no fora tècnic del València, Manolo, vull dir, Meriton. Meriton Slim, aconsellat per Jorge Mendes, a partir d'ahir, pues ja està, jo crec que mm, està clar qui, qui, qui va triar. Altra cosa és el perfil del tècnic que finalment vinga. Si van apostar altra volta per un tècnic sense currículum, jove, etc. No, no. La, la gent que ha parlat amb l'IM ja li ha dit que un segon Nuno la gent de bueno, Mestalla no el traga. Ahir anava jo. Així aposten per un perfil com Nuno o, si ve un tècnic, diríem més eh, qualificat i amb una trajectòria eh, superior. Sols resta per conèixer pues, el, el perfil. Però que en aquesta eh, operació va intervindre Jorge Méndez, jo crec que tots ho tenim claríssim, bé siga com a representant directe del tècnic o com a intermediari de part del club del València per a eh, fer més fàcil l'arribada d'aquest tècnic al, al conjunt de Mestalla. Vull dir, va sucar, mmm, siga o no, o no siga d'ell el, el tècnic, el València trie, però va participar també en la decisió, Manolo, estic convençut, és qui assessora en matèria futbolística al propietari que és, que és Peter Lim. Jo crec que ahir no hi ha cap secret. Jo a dia d'avui desconec quina és l'estratègia de Meriton ni quin és el projecte de Meriton eh, eh, pa, pa triar el nom. Però fent referència al que dia Manolo fa sis minuts del sentir, el sentir o l'escoltar o el pulsar l'opinió popular, val? Jo, eh, jo, jo sé que pensin que tu no pots prendre les decisions aleshores escoltant a, a lo que te diu Correcte. el teu entorn, val? però atengueu-me, si, si tiren a fer una altra prova, les proves se fan en gaseosa. És aixina, i, i aixina ha sigut tota la vida. Val? Les proves en gaseosa. A dia d'avui el València té que anar a algo... Clar, eh, no n'hi ha, ningú, no ha ningú entrenador en el món que te, que te, que te garantisca, que te, que te pugui Ningun. garantir els resultats, Ningun. però, però, però tu tens que filar molt prim, tu no pots fer Sí. És a dir, tu no pots buscar un, un tècnic a dia d'avui que siga un, un, un tècnic que vinga a formar-se, que no esca, que no esca tocar la Lliga Espanyola, pensi que això no és el perfil. I si ho fan a Xina, es guanyaran més desconfiança de la massa social del València. I això és la meva percepció. Eh, Televisió Espanyola afegís, ara el, el ball de noms, Televisió Espanyola afegís el nom de Carlo Ancelotti. No, no, Carlo Ancelotti, Manolo, sí. eh, sona fins i tot a Portugal, sí. que a hores d'ara, jo puc parlar amb dos periodistes de Portugal, sí. un de Radio Renaissance i altre de, de Abola estan descol·locats i a hores d'ara Portugal uh mhm. -huh. no tenen eh, consciència i allí probablement la informació arribi abans que a Espanya de qui va ser el substitut de... De Nuno. De Nuno. S'especulava, perquè és un tècnic de Mendes, Jorge Jesús, però és l'actual tècnic de Sporting de, de Lisboa. I Jorge Jesús va dir la temporada passada anar al València és donar un pas cap endarrere a la meva carrera. Sí, però és que avui en dia l'Sporting de Lisboa li està tocant l'orella eh, el Lisboa al Benfica. Uh mhm. -huh. I és molt complicat que Jorge Jesús abandone avui en dia el València per a Sporting per a vindre al, al València. Però en Portugal, un dels periodistes amb els que jo he parlat, Manolo, eh, m'ha dit que allí sona Carlo Ancelotti per a la banqueta del, del València, però també m'ha dit que ell no donava massa credibilitat a, a Isenon, però bueno, és cert que està, que està sonant, vull dir, ho ha la televisió espanyola, però en Portugal a més, també Isenon, Isenon també es maneja. No sé si és de Mendes directament o si, bueno. o si Mendes intervindria en l'operació. Crec que sí que el va portar al Real Madrid, però no sé si és d'ell directament. No, no sé com està aquesta situació. Però vamos, que en Portugal també i nom eh, ja està circulant, el de Carlo Ancelotti. César, qui va tirar l'entrenador? El el que pago. és, <laughs> que teo clar. Que no, però... Eh, jo crec que que, que se reunirà gent de la seva confiança, si està Mendes... Eh, al president Peter Lim i arribant a gent que tenga un poquet de futbol, m'imagina eh, que tot no estan negocis i, no, i algú li dirà alguna cosa, l'aconsellaran i, i, i quan un, un, un home d'aquest nivell fa aquests diners que ha fet aquesta persona, tot, tot no són, eh? Té, eh jo penso que es rodejarà de gent que tenga un poquet d'aquesta història i l'aconsellaran i, i jo crec que aquesta volta pues, ho fan més cas, no? Després de fer però, però tenen que decidir ells que són els que manen está claro. Se va a reunir en dos personas, en Jorge y en Méndez. <laughs> ¿Vols dir? Sí. Bueno, però penseu que, són, que també, si són socios, pues, el primer que es té a reunir seran autosocios, està clar. No, no, clar, César, però, però això no vol dir que, que, que, que, que el sis camar una altra volta, que es pot i sirve, saps? Vull dir no. que no, no, no hi ha cap problema en que, en que Peter Lim estigui assessorat per, per Méndez. pues no, Méndez no, te pot portar no, no. a un bon port o pot fracassar i, i te pot obligar a fer a fer canvis, però és una realitat que, que el no. seu assessor és, és, la és Mendes i ja de, està. La destitució de Mendes eh, penso que pot variar... De Nuno. Perdó, de, de Nuno. Mm. Penseu que pot variar eh, el, el... La relació no. La relació no. Són socis, el, Manolo. el projecte. Que hi hagi una secretaria tècnica... Ah, bueno, sí, sí, sí, és possible que se canvi el projecte, sí. Sí, sí. Recordo-me que siga eh, Mendes socio de, de Peter Lynn no significa que Mendes falla tots els negocis, eh? Vull dir, eh, perquè el que ells busquen és eh, perquè, és, perquè en, en estranger jo he estat a, a Malàcia vos puc dir eh, molt proper de, de, de, de Singapur i entonces ells eh, treballen de que quan ells volen una persona sempre hi ha eh, volen un jugador, busquen aquest jugador entonces tenen a una persona encarregada i en este cas és Mendes si volen un jugador que el porta a Bahia pues Mendes és el que parla amb Bahia para pa aportarlo, claro. eh, para negociar. La negociació la fa. No significa que, que, que Mendes entra a un negoci, que falla el seu negoci, eh? No, no, no és així, eh? eh? Entonces, jo estic segur que, que, que, que Mendes ajuda a Peter Lim en aquest sentit, a, a portar la llum. Mira, aquest este jugador és el que va negociar, no negocia ningú, és la mà dreta d'ell per negociar. És així, no, eh? No, és per, no, no estava per fer negoci, eh? Farà negoci amb els seus, però quan porten algú d'altre... altre no porque no treballen així ells. 12 i 45, la última pausa y torren de que hoy podíem estar fins desde la matinada, pero claro también tienen casa cada escudo y tienen que aparecer para allí de en 12 45, De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria. dia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47, eh, eh, com vos dèiem, se va informar eh, a les persones que tenien després de decisió de eh, no porte un altre uno perquè la gent, la graderia, se va tirar en contra. Eh, per tant, jo crec que l'entrenador que vinga va tindre un bagatge major eh, que el que se va triar quan vinguen no fa temporada i mitja. La gran pregunta és, eh, César, sobretot tu des de dins, i després vull l'opinió de Salva i de, i de Linares, eh, tu penses que ara els jugadors que estaven en la eh, gralla d'Isida van a frenar, a veure què passa, vull dir, tu creus que ara De Paul, Orban i Negredo, que per exemple es veien fora, ara van a rectificar? Sí, pots, tots, perquè és una, una nova oportunitat per tots. Al moment, quan ven entrenador nou, al moment apareixen resultats acoplats, després veurem si s'aguanten. Nosaltres tenim equip per resoldre la, la situació i, i està que ara tots els jugadors estan les orelles obertes, no? Tots batant les orelles a veure què passa. Ven entrenador que potser sí que li agrada Negredo o sí que li agrada eh, Orban o De Pol, no a jugar. Mm. no sé, Ara l'oportunitat és per tots, això està clar, eh? Ara falta saber si... si... No, no, és que també si ara els, els jugadors, eh, César, si tornen a contar, tenen una papereta, eh? Han de demostrar que Nuno estava eh, enganyat en ells. Mira, jo crec que, que el, lo de Nuno i, jo què sé, jo, jo crec que s'ha adelantat jo estic segur que per on vindrà el Barcelona, l'altre equip no el tirem, eh, no estic d'acord estic convençut que no. Totalment d'acord. I això és la meva reflexió. I és la meva reflexió. Si no, si no és Barcelona el que ve. Clar que no. no. Perquè Lim venia a Mestalla, i ho hem contat abans, Manolo. Lim volia evitar càntics en contra, protestes, mocadors, insults, tiran uno, uno vete ya, has Peter venido tiralo. a hacer negocio, tíralo. Mm, Lim, a qui ja li ha passat l'informe, l'Ai Hunkin Co, etcètera, volia evitar aquest ambient tens. Més Laihun que Kinko. I estava plantejant-se... Més Laihun que Kinko. igual, Laihun que Kinko, Laihun, val. I estava plantejant-se no vindre. Abans de no vindre, quan s'acaba de comprar un club i l'ha comprat per a vindre a la llotja en partits com el de dissabte davant el Barça, que no vindre. Eh? pues li ha dit a Nuno, mira, Nuno, mmm, que abans de que jo vinga així i me pinten la cara, pues tu te'n vas. Però, I, i és el que han pactat els dos, per això Nuno no dimitís a Nuno li diu el amo i Nuno parla en el seu adeu avui soy un empleado i no parla de que dimito ni ha dit dimito, dimissió, ni s'ha paraula ell l'ha evitat i ha fugit en la seva compareixença Lim li ha dit que se'n vaja i Nuno com és un empleado, com ha reconegut agarra la maleta, agarra la maleta igual que va vindre, se'n va però abans de que a Lim li pintaren la cara li ha dit a Nuno, al seu empleat que se que ell no volia mal rotllo quan vinga a la llotja d'un club que és d'ell perquè se l'ha comprat. Jo crec que és l'explicació. I si no ve el Barça, estic d'acord que probablement Nuno haguera aguantat més setmanes. El, no, el perquè l'In no venia. El, el, perquè no venia. El, el que ja havia previst en un moment, que era esperar fins a que acabara la primera fase de la Champions. Perquè l'In no venia. I des de Singapur mm. no és el mateix que des de Mestalla. Després de lo que li va dir l'Aihun, l'altre dia, desmocadors, escrits, escantis, gent que ja s'exirava cap a d'ella, algun insult, mm, això li, ho han traslladat a... Començava a tindre a... ganes en, en uno, però que hem dit, que se l'ha votat diverses voltes i això l'Eijun mm, no ho ha perdonat. Mm. Eh, per cert, tot i així, quan parlant de l'Eijun, o en este cas de Peter Lim, de qui siga l'amo, de qui mane, ha sigut una inconsciència deixar que se sentara avui en la banqueta un entrenador que no la va continuar? què, volia, i, y, y qué firmaron? Luego por ese entrenador. No podem anar, no podem anar sense entrenador. Eh, eh tu, tu, tu creus que avui no ha estat per el partit? Mira, jo crec que això que és solucionat, Manolo, fa dos mesos. I fa dos mesos té que vindre així al, jefe. Sí. Hmm. I, sí, fer sí, la no. premsa, I fer a la premsa i deixar les coses clares. I haver dit, però a, ah, cara d'aficionats també, eh? Claro. Senyores, este és el meu projecte. Sí. Hmm. Estigueu tranquils, que anem a fer les coses bé ets el que porta el capital al barco, però així de fer les coses perquè jo m'estic jugant molt de diners i vull que això funcione. Exacte. Jo crec que tota la gent ben entès. Estem un equip jove. No us preocupeu que anem a millorar tot. Jo crec que la gent m'està ben entès. Mm. Eh? No va passar res. A vegades que sí, com, bueno, n'hi ha una que està, una, o està president, el president Llunt, eh, li peguem a l'entrenador, eh, el tirem, sí. Mm. i així, així n'hi ha un batiburrillo que, que, que no pot, ni sabem el que van estar fora ara, eh, bueno, li, li, entonces les coses, clar, les coses claretes si no, no, no, no estan mai i el xic este igual millor estava despedit d'esta matí però... jo crec que sí ah. Amparo ah, Barbeta, la companya del diari Levante, ens ha eh, donat una sèrie de, de dades que ens fan pensar, afegit a la diferència horària en Singapur, sí. que probablement este matí es t'ha deixat la cosa tancada en uno en, en Peter Lim. Sí, si, no sí, és però... que, si no és que venia ja la cosa de divendres o de dissabte. Sí, no, millor pot ser. Mira, conforme són i, i si tu saps que, que estàs treballant per un, un, una persona d'aquest nivell eh, i, i ja consideres amic d'ell i ja explicat el que n'hi ha, pues, lo millor pues, mira, fas de tripa corazón, te posa ahí vas a portar, a final, vas a portar els teus diners a, a, perquè apenas un acuerdo d'això, mira, tu tranquil, vas a cobrar ¿no? Pero tienes que ir pues, vas, y pues, l'home pues, ha fet el paper que havia de fer, el paper que viene a fer tots si estás ahí. Uh mhm. -huh. vas, y més si treballant per ell, perquè diu que és amic, i, i, si es considera amic d'ell, que diu que no, un dit, jo seguiré sent amic sí, d'ell. Sí, ho ha dit, ho ha dit, ho ha dit, sí. Pues, pues, entonces ella fer el que tenia que fer, el que era fer qualquera, però un altre amic, me dius que vaig, pues vaig, i tinc que fer el paperot, pues faig el paperot. ¿vale? I, eh, pues mira, pues pues ara, ara esperem que acertem i que el que vinga pues, pues mos, mos dona la maneta sí. Mm. i que mos traga d'ahir, que és el que necessitem. Per cert, eh, uh mhm. -huh. eh, recordem que un dels tècnics, i se va contar en aquesta sintonia, que ja s'havia de sondejant eh, l'entorn del València i que s'havia posat en contacte amb Jorge Méndez era Juan de Ramos. Sí, que era més barato. I prepara tot. Correcte, com va explicar també César la setmana passada. <laughs> que a més ho va explicar de categoria. Eh, Lini, tu penses que ha sigut eh, una inconsistència deixar que, es deixar, que es sentar avui la banqueta un tècnic que ja sabia que no anava a continuar? pues, te, no, te, pues no te massa atrellat. Per una banda ho analitzes i dius, bueno, pues, qui millor coneix a, a, al plantel, perquè està treballant eh, eh, dia a dia en ells, val, eh, és esta persona, és Nuno. Però també, si la decisió està presa com pareix que està presa, pues a lo millor no te massa atrellat, a lo millor no té massa trellat. És una persona que, que, que ho torna a dir, eh, qui, qui, qui domina més els registres, val? però, però jo, eh, si, si, si, tant, si tant al mil·límetre medim els recursos psicològics, els, els recursos eh, físics, tècnics, tàctics, de de, de xuaors i de, i de tècnics, pues a lo millor esta persona avui no tenia el cap a prendre decisions, Saben que quan acabe, quede con quede, tinc que dir, eh, cavallers, això s'ha acabat. Pues probablement no, però bueno, al final, com és tot un desgavell i, i, que, i, no, sé, i no sé quina és la paraula que ha gastat eh, César fa un minut és que al final... Eh, batiburrillo, eh, m'agrada molt. Eh, sí, correcte, ha sigut batiburrillo al final, com, com ha sigut tot un desgavell pues, pues, bueno, perquè estigui un altre perquè, perquè atén-me, si no haguera estat un avui assentat, qui s'assenta? Phil Neville? És que Phil Neville i, Boró sembla que... Sembla perquè era el que eh, posava en un principi, però ja veurem el que corre, sembla és que, que van ser els que s'agarren de manera Baracaldo interina Baracaldo i, Barça. i, i que jo crec que Barça també. Eh, sí. Ja volem, eh, perquè no crec que el nou entrenador faci facin debutar contra el Barça que te pot pegar un passó i, i, i xafar-te per damunt. Pues, Manolo, eh, jo si fos entrenador voldria debutar contra el Barça. No tu voldries debutar contra el Barça, però és que tu eres no molt valent, César. No, no, tinc res sí, sí. a perdre. Ah, val. Tinc tot a guanyar. Vull dir, 20, agarra, entre el que ve ara, agarra un equipo... I si te, i si te peguen eh, un passó, el Barça? No passa res, no passa res, és normal, porta quatre dies en casa. Però i si li s'acorreix al, al València, que membres tenim per fer un partit asseat, i, i, i la llei de, i a més va dir una cosa, la llei, la llei de Murphy uh mhm. -huh. va dir que quan jugues s'ha partit mal, el que fa avui jugues bé. Això és llei de vida, <laughs> ¿vale? Correcte. I si resulta que pues, i cada porta gran es comença a moure. Jo si fos entrenador, preferisc anar ara a València. Ara, I te dic una cosa, César, eh, eh, eh, seguint aquesta teoria, debutar en un partit com el de Copa és un marró com un camió? Sí, per mi sí. Jo prefereixo debutar contra el Barça, un equip gran. A ell, per què? Perquè no tens res a perdre. Tot el que tinc és a guanyar. Perquè més mal no puc estar. És que més mal no podem jugar el que estem fent. Amb poquet que, amb poquet que jo es prenguin una miqueta d'aire, eh? anem a fer-ho bé Anem eh, <coughs> a fer-ho bé. Això jo volia fer-te... Aquesta reflexió, perdona, Manolo, jo volia fer-la jo també. Quan t'has dit abans, ja eh, veurem els futbolistes estos que estan apartats, tenen que demostrar que realment... Ara, ara, ara, ara, ara, ara la pelota està a la seva enteulada. Però saps, saps ara la pilota està en la enteulada de Negredo. Que ara papero, la pilota està en la teulada de, pitjor, de, de Que Papero pitjor, que és que estaven jugant, eh, eh, eh, és complicat, eh? O sigui, Escolta, eh, César, una, pre una pregunta, és que se mos va el temps, queden 3 minuts i, i, i tenim que també eh, ha de plegar el tenderete. En la plantilla que té el València, en els mimbres que té, en sobretot les característiques dels mimbres que té, eh, quin tipus d'entrenador creus que li falta a la València? Un entrenador més racial, més d'un xoc més físic, un entrenador que li agrada més eh, el gust per el tracte de la pilota? jo creo que tenim un, equip, un equip que quan, quan toca balón no fa mal. El que passa que Marló hi ha que veure el cap de jugadors com està, eh? Necessitem un, entre, un entrenador que, que, que es transmetisca tota la confiança del món, eh, que, sigui, que puguin confiar en ells mateixos que, que, que són bons jugadors, que fa sis mesos o set mesos estàvem bé i, i un jugador en sis mesos no, deixa, no s'oblida de jugar a futbol. D'acord? Eh, si Eh, si eres molt racial però tu eh, els jocs no són això de que fiem antes, amb perdó, n'hi ha que posar n'hi ha que posar molt de collons això no, no val per res, eh? Mm. Eh, eh això era pitjor que, que feia 50 anys antes, no, és que no, no, n'hi ha que posar cada un el que té Entonces, el, el tren que vinga té que treure de jugadors el que tenen però si tenim un psicòlogo eh, que uno que diga molta mà esquerra que, que torne i que després falla, que falla funcionar però és molt important en aquest moment per mi la mà eh? recuperar jugadors molt o, important o sigui que eh, eh, te fixes més que a la València eh, probablement el que tenia que tenir és un, un entrenador més en lo anímic que en lo, ah, que en lo sí. tàctic bé, doncs pre, ah, sí. prenem nota perquè lògicament sempre s'ajudes moltíssim i la teua, les teues radiografies són a ser encertadíssimes César, moltíssimes gràcies Bona família. Bueno, Lini, gràcies. Gràcies a vosaltres, bona nit. 12 i 59. Folgado, moment ja de replegar el tenderete, no? Lo que vulguis. Ja va ser ara. Tota vos que se quedem. Senyors, no, vos recordo que a les 5 i mitja se remet el programa, que demà a les eh, 3 més quart tenim Murciélago amb Vicent Sempere en Levant Televisió i que a les 11 i mitja tornem així els d'Esports 97 que avui hem estat des de les 7 i quart de la vesprada és la 1, se compleixen 5 hores i 45 minuts d'Esports en directe en la 97.7 Ràdio agraïm com sempre el treball d'Arturo Delgado al front del control de so i el de Sala Folgado que ha estat en el partit al igual que Pablo Oliva en els eh, comentaris és moment de tancar Recordem, tornem demà a les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Nuno ja no és entrenador del València. Gràcies, adeu i fins demà. dormiré benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Láctea.